Bangi etorriak entzule gure gaurko kultura tal honetara. Gaur abiatzen da, biharriz lausori festivala miarritzen. Larun bat abitarte, gaur egun goeskenako lau probusamen luzatuko dituzte aurten, eta horien artean, Joseba Irazoki musikariak eta idurre azko dantzariak atonduriko dantza gurea izeneko lana ere izango da ezta. Baidurre askoek zuzenduriko lan oniburuz, eh, zera aurreratu digu Joseba Irazokik. Bueno, bai, zaiatzen gara hor, bai, pixat, ezakit, frantze batean jartzen publikoa, eta bederen bidai, bidai, bidaitxo bat eukidezan publikoa, eta bueno hori da intentzia pixka, bai. Balarun batean eskeneko duten lanari buruz, bai eta biharriz lausori festivaleko programazioaz ere, mintzatuko gara gure gaurko kulturratalean. Ongi etorri guzti. Biarritz Lausori Festivalaz mintzatuko gara gaur. Biarritz kulturek antolaturik, beste urtebetez gaur egungo Euskal Herriko eskenako proposamenak erakutsiko baitituzte egunotan. Eta aurten gaur hasi eta larun bat bitarte lau izanen dira hain zuzen eskainiko dituzten itzorduak. Guzelea konpainiak gaur arratseko zortzi terdietan miarritzeko koliseoan nire ametxen kolorea lana du taularatuko. Guzelea konpainiako Ander Fernandez entzun dezak. Ikusgarria hau korinen ikusgarria da, korin berez e, eh, konpainaren sortzaia bera da, duela amabi urteia sortu zuen konpainia hau, gero ni ere esartu nintzatu nintzen duela ja urte desente. E, eta bera da, dantzari eta zirko e, akrobata edo. Ba, berak e, aspaldian daukan prozesu baten baitan, e, bere burua galdekatzeko eta bere oinordekotza eta bere memoria galdekatzeko gogo batetik sortzen da ikuskizun hau baita ere aitak emandako super sortzi filmetako kaja bat, e, kutsa bat deskubritzetik eta arbasoak ikusi eta horrek e, ekarri duen gogoetatik. Beraz, e, ikuskizun hontan, e, Korinek bidaia sensorial bat edo bere memorian zehar bidaia sensorial bat proposatzen dio ikusleari, norberak bere memorian egin lezakena, makasu ba, hontan Korinek bere arbasoen edo bere, bere sustraietarako bidaia egiten du baina beti ere eh, aktualidadean eta galdekatuz egun zer baldin bagara ezote da lehenago ere beste batzuk e, eh, ola edo ala izan direlako. Sarritan, gauez, irudi hau etortzen zait burura. Ez dakit ametsa den, edoroitzapena. Bai, batez ere korin dago estenan, gero badaude beste bi presentzia, hola, mm, misterio txu, e, eh, bidean gideatuko dutenak, baina batez ere espresio bidea, bai, gorputza ta, eta, bai, dantza eta zirkoa dira, gorputza. Gero, hitza hor dago, ikusleari baita ere bideratzeko eta, eta gidatzeko. Bander Fernandez entzun duzu eta azpimarratuko dugu, eh? aurtengo proposamenak ikusirik, memoria edo oroimenaren inguruko festival bat ere atera dela. Mugiel Etxenike, biarritz egiko edapen arduraduna. Agian eh, hori uh, ezen gure elburua astapenean, baina uh, be ikusgarria hautatu eta gero eh, ikusi dugu hausera uh, hildoa bai memoria personalki uh, eh, edo familiako memoriak, baina eh, ere uh, kolektiboa. Eri bezala, zer da azkenean gure, memoria. Barkatu. E, kaixo, eskerrik asko gure ospitalera etortzeagatik gure asboa da, e, ea fundazioaren batek edo inbertsio txiki bat egiten duen gure ospitala aurrera atera dadin. Oso kondizio honetan dago, hemen sarrera ikusten duzue, badauzkagu landareak, e, bai. Eh, eh, zazpigarren solairua. zaz, zaz, hor zoleirua. amaieran dago egualio. E, e, zikutu, e, zikutu, hori. Gero ikusiko izu eta duz. Alua! Bai, eskerrik asko. Hor, e, e, ez Eta oroipen eh, kolektiboari lotua justuki, arte drama, Dejabu Pampin laborategia eta Lepetit Teatro de Kompainiek sortutako Frankoren bilobari gutun antzerki obra ere, aipa genezak amazazpigarren donostia antzerki saria eskuratu berria, gogoratuko dugu taula zuzendaria Simon Fus dela, eta Ander Lipus, Patricia Urrutia, Manes Fus, Zoila Berastegi, Urko Redondo, Erika Olaizola, eta Pako Revueltas direla antzerleak. Unai iturriagak eta igorrelortzak lortzak idatzi testu batean oinarrituriko obra eh, ba, iazko hurriaren ogoita maikan estrinatu zuten luson eta ordutik amaika saio eskeni dituzte ez da. Bamanez eh, fusek errandigunaz? Baloraziorik eh, funtsezkoena publikoak emaiten digun erantzuna. Eh, lan hori eh, iziari baikorki erantzuten dio eh, orain artea, oda eh, leku gehienetan eh, salak betetzen dira, eta e, bete bakarrik ez, hau da, e, zinez zerbait gertatzen ari da publikoarekin antzerki hau berezia da. Gure memoria kolektiboaren iraupen logika batekin eh, ari gira, eta iraupen eta erresistentzia horretan, e, e, erresistentzia suposatzen duelako e, hainbat belaunalditan isilarazi eta ahantziarazi nahi izan den zerbait, ba, berriz ere main gainera ekartze horrek ba, erresistentzia bat suposatzen du. Baina gurea, ez hainbeste gurea gehien bat berriz ere publikoak egiten duena. Eta zinez, uste dut badela ekintza Eh, sozial bat e, e, antzerkira joaitearen ekintza hori ekintza soziala da eta zentzu horretan zinez e, nabarmenduko nuke publikoak ekartzen diona antzerki hori. Baroitaraziko dugu ere, lan berri honekin frankismoak Euskal Herrian utzitako zauriaz mintzatu nahi izan direla, ertz ezberdinetatik hartuz eta oraina eta iraganak ateatuz, ospitalean kokatutako amaika pertsoneien historioak kontatzen dituztelarik. Orain pasatu zaitezte, berez eraikuntza... Ba eh, Frankoren bilobari gutuna, ostiral honetan, miarritzeko kolisioan ikusi izango duzue gaueko zortzi artxiboak, bere dokumentazioa, pasa, kirofano omen pasako gara? Berrikuntzak egin nahi ditugu ospitalean, horretarako oso garrantzitsua da ebakuntza dela. Ebakuntza modernitate handiarekin egin den lana da, esango genuke, laborategi mailan egin diren ikerketarik ikerketarik Kultur alea. Babiarriz Lausori Festivalarekin eh, segituko dugu eta beste proposamen bat eta zintesatuko gara orain. Larun batuntan, iuntzeko zortzi terdio, terdietan, e, miarritzeko koliseoan, dantza gurea izeneko ba, proposamena izango baitugu. Proposamenaren atzean, musikari bat eta dantzari bat aurkitu al ditugu eta alabada, ba, setasunak bilduko ditugu. Eidurre azkue, dantzariak eta Joseba irazuki musikari bilakatun duten dantza gurea izeneko ikuskizunaren inguruan mintzatzeko Joseba Irazoki bera baitugu telefonaren bestaldean kaixo egunon Egunon bai E, proposamen berezia duzu aurkezten eta esango duala ere ba, badela denbora batez e, eh, proiektu abiatu zenutenetik e, irakurri danaz e, eh, orain bi urte gutxi gora bera estrenatu baitzen duten? E, pues ezakit, seguro, <laughs> bi urte, urte urte eta erdi do inguru hortan bai subentzio bat eman zioten idurreri, ba, proiektu bat martzan jartzeko, eta ba, subentzio horren arira deitu nindun, eta bai e, bueno be, bueltan e, horren bueltan e, eskatzen zioten Bilbo Bilbo ba, semanaldi bat egiteko eta horrezten atuen untiza bai Irakurri dugunaz, dantza gure izeneko ba, proiektu honetan e, bai zu e, musikari bezala eta bai durre dantzari bezala ba, olako elkargune bat sortuko duzu eta nola baita aztertuko duzue notek eta soinuaren vibrazioak gorputzari nola, eragiten dioten. Hori izan da sedea, nola baita? Bueno, bai, bueno, gara nuke proiektua alain bezala e, idurrek hasi zuen pixka bat ez, bera dantzaria da eta, bueno, daitza garaikidean aritzen da e, eta, bueno, eh, batzuen gogoa proiektu bat e, azke, azke, izateko ez, edo egiteko Orduan, e, bera erraraz proiektuari deitzen dio bailar, pues bailar, e, Euskaraz dantza gurea da, baina, bueno, bere intentsa da, ba, berak nahi zen e, e, transmititu dantza ba, guztuagatik bakarrik egitea, eh? ez horbako pretensiorik edo e, inungo e, e, zaki tematikarik gabe edo, eta aipatu zidanean ba e, musika jartzeko edo ere e, aipatu zian ba ikusten zolako ba, nik musika egiten ere nahiko azken nintzela eta orduan bueno e, bertan nahiko lotua dugu eman aldia ez baina baren nuke improvisaziotik hasi zen dela eta ba dire momentuak improvisazionako eta orduan bueno ba pixka bat filosofia hori da ez ba pixka biek e, abiatzea askatasunatik eta hor ba ba egon bezala ba bai musikak eta dantzak ba ba bueno ba, bat e, topatzea ez mm -hmm. hau da oinarrira nahi izan duzu ez eh, askatasun oso horrekin lan egin duzu esan diguzuna zinolako loturari gabe naiz ikasitakoak ere ekarri dizueten ona zuk propio sortu dituzu piezak lanuntarako edo nola izan da zuen arteko lana? Bai, Mm, bueno, hori erratzen eh, izuten, e, pixka bat, e, improvisatzen aritu ginen, eta gauz batzuk grabatu egin genitun, eta, bueno, azkenean e, manaldi bat osatzeko argien ikusten genuen impro bat, e, hartu genuen, eta improri nik oinarritu nuen e, nire kantu batean, ez, kanta iru minutoko kantu batean, oinarritutako melodia batean, e, eh, inuen improvisazioa, ba, behin gero <laughs> improvisazioa, ba, minutoko gauza batean bihurtu da, ez, iru minutoko kantu bat, ba, berrogei minutora eh, eratu dugu, eta bai, e, pixka bat ja, e, Erran bezala, ba, improvisaziotik hasi izena, gutxi gora bera idatzia dago, ez? Ez ditugu minuto guztiak guzti, berdin berdin egiten, eta segun eguna pixka aldatzen da, baina bai, azkenean, bai, bai ensaiotan, eta egin ditugu neman alditan, azkenean pixka bat gehiago lotzen joan gara, eta bai, gutxi gora bera, bai, ja, erri da, ba, hori, iru minutoko pop horretatik ateratzena, ez? Mhm. Asko zabaldu duzu zuen lana? Itzorduak eh, izan dituzu zuen lanaren aurkezteko? Bueno, gehiagi ez eh, egin ditugu, egin ditugu egon gara, ba, Bilbon egon gara, e, Donostian, e, Ondarrun, Eh, ez dakit, lau bos, bolo egin ditugu, ba, gehiagi ez dara, ba, idurre lanpetua da, oh, <laughs> nire bai, eta gero, bueno, ba, proiektu, proiektu, bueno, e, minimala, minimala da, eta txikia da modu batean, baina, bueno, baina, ba, orain arte, bueno, arrela polita izan dugu, baina ez horrelako, ez da horrelako, emanaldi, kriston emanaldia, ozakit, <laughs> saldu nahi ere, baina, baina, bueno, gure bidetxoa egiten ari da proiektua, eta pixkanak ez du horrelako pirotemiari gabe, ez, eh, mm -hmm. erran bezala, ba, proiektu mila, eta, bueno, oso tarteka egiteko gauza bat, e, bat da, bat da, bat da, bat da, bat da, premiarik bolo pila bat eh, bilatzeko proiektu honekin ez. Ba, songi ba laire gomita zabalduko dugu miarritzera dortzeko larun bat izango baitzarete koliseoan, eta aurkezpenean irakurri dugu eh, zuen lanaren laburtzeko e, eh, onako esaldia. Elkarri erantzunez, fusionatuz, elkarrentzunez kontzertu dantzatua sortzen dute xamanismo trantzetik hurbil. <laughs> bueno, hori azkain ditzak bideta, bueno, imar duzu, promo horritxo bat gainera hori izte dut egin, egin dela zakin dikirak urri dut ere, bai, badago pixka torretatik, bai, badago, badago pixka torretatik, bai, Bueno, bai, saiatzen gara hor, bai, pixat, ezakit, frantze batean jartzen publikoa, eta bederen bidai, bidai, bidaitxo bat eukidezan publikoa, ez da, hori da intentzia pixat, bai. Ba, osongi, ba, guztionekin geratzen gara, Joseba, esker mila, gure dei hartu izana. Bale, zure, zure. Bai Joseba irazokirekin eh, mintzatu gara eta biharriz lausori festivalari begiran garen honetan ere ba, gogoraraziko dugu, eh, bihar atabal aretoan ere kontzertuak izango ditugula, eta aurre ikusia zen, amorante ezin izango baitu ba, kontzertu eskaini, jakizuelen ezatian muskulo taldea entzunal izango duzuela, eta ondotik egik trifaz kuarteta ere entzunal izango duzue, gaueko goitik atabalen. Ba, muskulo taldearen pieza edo erronek gaitezen. Mm-hmm. Ba, arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nera letik, besterik ez, biarartea izan ongia jo. gorputza luzatu nahian Ez nago ziur zer den egia Atzean utziote dudan azken ametsa leioa irekiz Itxutu naue guzkiak Arruparin ez pasatzen dira neskotxak Izerriz beterizan izan zipalangileak Dudarik gabe Iera gaude Dei pare bat eginaz geratu Baino jantzia toan jata hartu Ea ondartzan tokiren balortzen dugun